Շեն Գեն։ Գյուղական միջավայրը բացահայտում է Լիրաղալայանը։ Ես հեսացում եմ, մեր գյուղի գլխավերեմ կաղնած են բարձր լերներն նկարեք, որը հետ է մեր գյուղը սկզբում ընդեղ է եղավ, հինգյորոր դարից։ 5-րդ դարից գոյություն ունեցող Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղին է նվիրված Շեն Գեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շուտվանը չգիտեմ, բայց 5-րդ դարից գոյություն ունի։ Վարչական թակավորը որ եկավ ոչ ստեղ, վաղենակի հետ միասին, այն որ Աղայանի հեկատը կայ է Անահիտը, ընդեղ այնա գրված, որ ուրեմն եկան որսի հասալ Անահիտի աղբյուրը, Անահիտի աղբյուրն են լերան կող Հասան Ջավալյանների մեջ ինչ-որ խռովություն առաջացավ, Գանձասարի Հասան Ջավալյանների մեջ։ Դրանց միտում առանձնացավ եկալ տեղ վանք ստեղծալ։ Այդ վանքի կողքին Անահիտի աղբյուրն այն ժամանակ վանք չի եղել, էլի վանք հետագայում են սարքել։ Բայց մեր գյուղը հինգորդ դարից են լերան հետևներների հետևում հարթ տեղը, հարթ տարածությունը, տան տեղերը լերի գերեումա, պատերի կեսերը կենամա, Այդ գյուղատեղի լրիվ երևում չխտայակապված իրար իսկ մոտիկ բոլորը։ Մեր նախնիների խոսքերն ասում ես, <laughs> որ հինգորդ դարից գոյություն ունի այդ գյուղը։ Նրանից հետո ընտեղից հիջել են երկել երեշեն ընկած, էլ ինչ որ վանք բանկան դեղ, հանգիսար անգամ մեծ, եկելն այդ երեշեն տեղամաս, տեղ բնակվել 12 յորդ դարում էլ եկելն այս տարասկ, մեր հանգիսարանում խաչքարեր ած բազմաթիվ խաչքարերը այնա պատմությունում գրած վերվեր թվից հատ մեր գյուղի պատմությունը այդ ձևի է սկսվել դեր բնակվում թե չքան է եղել շատ է եղել քիչ է եղել կարողանում չուն ես դա ասում եմ գյուղը ուրեմն սկզբում են լերների հետևում է եղել հետո հիջավա երեշեն հետո եկավ այստեղ այսինքն քիչան անվանումը 12-րդ դարից է արդեն 12-րդ դարից է հա գյուղի անունը ինչպես է առաջացել դե տարբեր բաներ են ասում մեկը ասում է մեր նախնիներ էլի ասում են իբրև կեչոտ է եղել, այդ կեչոտ բառից մնացել է վերջ քիչը, բայց շատ խելոք մարդ է եղել։ Ճիշտ է, շատ գիրք չի եղել, բայց ամեն ինչ իմանալիս է եղել պատմության մասին։ Մուխանդայի Այդ Մոխանդային ասում է, դե ինչպես գիտեք, Շուշին առաջ եղել առևտրի կենտրոն, չէ՞։ Բոլորը այնտեղ են գնալիս առևտրան։ Այն ժամանակ տրանսպորտ չէր։ Տրանսպորտը ձին է եղել, այդ ձևին լազոնալիս գալիս։ Քիչանել հանգուցային կետա։ Ներքևից, վերևից, աչի ձախից հանգուցային կետա։ Բոլորը չերես քիչանով են եղել անցնելիս։ Դրա համար այդ խոսքը ադրբեջանական խոսք է։ Քեչան բարից, քեչան անցոր, որ որտեղ զգան պետք է քիչանով անցնել։ Դրա համար անբանալ են կիչան, անցուձար, կիչանից վերև մինչև քարավաճար մինչև լաչին, անցուդարձ չկա, որը հետև լերները դորեր սարեր, իսկ ներքևել հարդ տարասկները բգալիս են եղել կիչանով անցնելիս գնալի շուխի։ Մեր հարևան գյուղու 1910 թվից է գոյություն է, քոչ որ ընտանիքները եղել մեր մեծերս լսելով։ Սխավանդի մասին է խոսքը։ Սխավանդի մասին, այո։ Ջանյաթաղի եւ Հորաթաղի արանքում քարիզներ տեղամաս կա։ Այնտեղ եղել բնակվելիս այդ ժամանակ։ Կայս է Սխավան գյուղի տարածքում մալականներ են եղել բնակվելիս։ Մալականներն էլ դաշտավարությամբ են բաղում հիմնականում։ Տեսան որ չի արդարացում, դες տարածքում ենքան լավ չի տեղափոխվել են իրենք։ Քոչել են հողամասը տարածքը ծախելով առաջաձորի առաջազբաշ են եղել Սևաստից էլի, ոնց որ հիմա համայնքապետ։ Առաջաձորից բաշնի արություն ա եղել։ Այդ արությունը առելա է տարածքը մի թեթև թանկ այդ ադրբեջանցիների վրա, որ ասում Ջանյաթաղի հորաթաղի սահմանում է եղել։ Դրանց վրա մի քիչ թանկ ծախել։ Այն ժամանակ 7 ընտանիք են եղել։ Եկել այստեղ բնակվել բազմացել, շատացել 500 ընտանիք նավել։ Պաստորին մեր հայերիս մոտ ընչակախտությունը, փողի հանդեպ սերը դեռ դարեր առաջ է սկսվել ստացվեր։ Ասում 7 ընտանիքը դարել է 500 ընտանիք։ Մենք քչացել ենք, իրենք շատացել են։ Հա, հա, տենց է։ Առաջներպես սխալն դիվարել ալա, մուն կսելիս ինքը քիչան, քիչան, քիչան, բայց թուրքը քիչան բառը օգտագործելիս չնա։ Իրենք սելիսյան բալլը գայա, մեղրասա։ Կիչանում կան այդպիսի տարածքներ, որոնք իրոք անվանումներ ունեն։ Հա, դե դի անունն է կա, գիտեմ, տենց շատ անունն է կա, դե տենց հատեք բախախաչ, դե բախը տան մարդ բախը մատանանում, տան մը դե բախը արվում է տենց։ Դե բենը դե մի քուջուր դե տեղամնացալ ընդի մի քուջուր տնակուն մալի փոքր տան մը դե մատաղանում, դիտան դե դե մնացալ դա։ Կոփանախույթուն քասում դե մի խաչարել ասում մեր մեծամեծ մեզ կնանը կմարտքի ազմանորնակ արդ հերպետիսինիլ կասնդը դե կրականես բար արևանի ջուրածս խաչիրա թորքա գիտան դեպի տան այսինքն սնա հավատության ինչ որ դիպաները սելիսին հա, հա մեր մեծամեծ է դե տենց տենքտան նորմալ մա դեկամը նոնու խաչը նոնու խաչն կասում սե պատա խաչը ասի մի խաչը լատիա տանեն դեղա նոնու խաչն կասում ի քարալալ մը չկրա կնաբանը նալ ուժի քարեն իրակրակն անում կամ ջուրն ածում, ուժը կոտրատ ալապեն հա։ Վարանձրևակյան քապտինք ջուրածենք արևանը։ Արևանոն կամ ջուրածնով անձրև քահատի։ Բայց հավատում եք լինում է պատահականություններ։ Դե պատահականությունը հա դեինում է, դեինում է։ հա։ Օրինակ այդ որ ասմավա խախաչ։ Ես իրազեկում եմ բանին։ Տաշտի է եղել, էլ հիմա է մարդը սաղ չի։ Մկրչյանը ռապիկա եղել։ Գարասին քերոնց ռապիկա։ հա։ Գնացել է այդ խաչի մոտ, բեվա խաչ։ Ենտեղ գնացողները փող են դնում, խաչի վրա մոմ են վառում, փող են դնում։ Այդ փողը վերցրել է իրեն հետ գնացած երեխեր կասել են, այդ որ վերցրել ես, մի բան դրել ես տեղը, թե չէ, բան չեմ դրել։ Բան պիտի անպայման մի բան դնես, որ փող վերցրել ես, անպայման մի բան պետք է դնես տեղը, թե չէ, աստված քեզ տուժելու է։ Այդ տղա մի քիչ եկել է, անկել ել չի կարողացել ոդք կանգնել։ Եկել եմ վերսերը տարել տուն, հաջորդ կիրակի օրին տարել մատաղարել, ինչ արել, որ իրեմ ոտները բացվել է, սկսել է մանգավ։ Հավատան էր շնչում էլի։ Քինամուկ բալը գայա։ Գյուղի մասին ուշագրավ տեղեկությունների շարքը համալրում է նաև դպրոցի նախկին տնորեն Կարինե Ասրյանը։ Գիչան գյուղը մեր մեծերի պատմելով ասում են, որ եղել է Հացոտ գյուղի Մարտունու շրջանի հետ արյունակցական կապերով կապ ունի, այնտեղ էլ կա Անահիտի աղբյուր, ասում են, որ այս Անահիտի աղբյուրը նաև Բարդայի հետ, մեր հին Պարտավի հետ են կապում։ Անահիտի աղբյուրը նաև համարվել է Վաչագան արքայի որսատերին։ Աղբյուրի դիրքը համապատասխանում է Ղազարոս Աղայանի Անահիտ Հեքիաթի եւ նկարին, եւ բնությանը, եւ պատմածին։ Ասում են, որ ավելի ճիշտ որ սատերին մեր նապատ եկեղեցու այդ Անահիտի աղբյուրի հետ է կապված, որովհետև որսը այնտեղ էր, հասկանալի է, պարտավում անտառներ չկային։ Եվ երբ Անահիտը հանդիպեց Վաչագանին, հենց այդ աղբյուրի մոտ էր հանդիպում այդ սառը աղբյուրի, միջև հիմա այդ սառնությունը պահպանվում է։ Դա եւս մեր համար հպարտություն է, որ Վաչագան թակավորի որսատեղին եւ ամառանոցը, ինչպես կարելի ասած, եղել է հենց մեր մոտ նապատի եկեղեցու, անապատ եկեղեցի է, բայց մենք գյուղացիներս նապատել ենք ասում։ Պատմությունը հին այդ մասին։ Մարտոնո շրջանի հետ էլ կապում են, որ իբր այդտեղից երկու-երեք եղբայրներ իրենց ворթիներով խուրջինների մեջ այդ փոքրիկները վերցրել, եկել են, ման եկել, որ տեսնեն որտեղ են բնակություն հաստատում։ Մեր մեղրասարից հոսող երկու գետ նրանց ստիպել է, որ կայանեն այստեղ, որը եւ գեղեցիկ էր, եւ ջուր կար, հասկանալի է մարդիկ միշտ ընտրել են ջուրը, բնությունը, որ เป զի նոր կյանք սկսվի։ Այսքանը ես մեր մեծերից եմ լսել։ Իսկ Կիչան անվանումը կապում են Կեչիների հետ, որ այստեղ եղել է Կեչիների անտառ։ Բայց եւ մեր ոչ բարի հարևանները ցանկանում են դա կապել իրենց հետ, իբր Քեչան անցող, անցորդ, սակայելի է մի քիչ նաև ասել մեր լեզվով, որ խաչվերուկի նման է, որովհետև մեր կամուրջը եւ առաջի Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ եւ հիմա ստրատեգիական նշանակություն ուներ։ Համայնքի ղեկավար Արթուր Հակոբյանն ու դպրոցի տնորեն Զորայր Աբ รา համյանը խնդիրների մի ողջ փունջ են ներկայացնում որոնք սահմանամերձ կիչանցիները ցավոք ստիպված են լուծել իրենց ուժերով։ Խոստովանում են, որոշել էին, որ ոչ մի հարցազրույց էլ չտալ։ Ինչու՞, որովհետև գյուղը լարագրողներն ու իշխանավորները հիշում են այն ժամանակ, երբ կամ ընտրություններ են, կամ կրակոցներ, կամ կամ ջրույց պակասություն քաշում ենք շատ եմ քաշում գազը չկա լուսնել թնգացալա Ստեփանակերտից գազովարկյամա, կամ ասեմ էր Սարիկոխո, Ստիքինա, Մարտակերտ։ Ընդամենը հաշվումը սկիմին 5-6 կիլոմետր չկա։ Օբշի գծից գյուղ բայց քաշում շն դե հյուրել դիմալն կազմահին չքանում գազը այնա ներ ծմակը փադի լիգը քյացիկ պիրակ փադին էլ ասում են անտարապահեն տանեն ազմապատ չեն տալիս ես չեն անում են չեն անտարել չմնացալ արևային ծրագիրն են նոմերը նախատեսածա բայց ջուրա տալիս մենակ լույսի չէ դիմալ իրենց վարքյան ստեւ վարոցանք սանեն պանանեն ասма մի քիչ հերվա ծախսերը շատ է ստեւ գողը մի քիչ ուրիշ ձևա ծախսերը իրար համապատասխանում չի տենց էլ ինգդամ վեճ տեխնիկային տուալ վեճ պանանալ ինքն դիմալանք տեխնիկա չկա դաժե մեր հարևան գյուղից նոր Ղազանչից ինքը դիմալա դաժե Արայք Խարությունյանն էլ լսալա ես Վարկովը մոզյում այդ տեխնիկան վարկով ձևակերպեցինք, վարկավ ես տեխնիկան պիրիմ, մոտ մին 200 հեկտար ցանքսոն ենք մոտ երկու գյուղ են մոտ այդքան ցանքսոն եք լավ չնայած հարևան գյուղերն են ունելի ոզում դանոնեն դե տենց էլ ես իմ տվալչան իննել ես թաֆալա էլուզեսկի լաննա տամել չի եւ տենց էլ դեհին գիտեմ տենց համ տեխնիկան էլա շատ թանկ կարող չենք ձերբիրինք սալար կան թանկ Ինչով են զբաղվում գյուղացիները։ Գյուղացիները դե ճիշտ ասած միջև 20 թվականը անասուն ու ներապրելիս, անասնապահության գլազբավելիս, գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ, դե 20 թվից եսյան ուժե ինչ կրիվ եկալա, ուժե թուկնել եկալա, մզանից մոտիկացալ, անասունն լրիվ ծախալն, գյուղում հաշվարկովալ հաշվում, իսկի 30 կլող անասուն չմնացալ, լրիվ ծախալն, վախալն, շատ են կորոստուալ, կենաման դե միհատ ջուր ունենք, խաչենա գետնա։ Դեմ արոտներն էլ լրի կետի կողքինա։ հա։ Կյաման ախր ջիրի տանա կենաման բիդի կետը, թուրքերն էլ ուժի կարում չենք, մոտիկանանք, վայպանանենք, մնաման ընդե թուրքերը տանման։ Ահագին կորոստունք տուալ, անասուններ։ Ու մնացածն էլ ուժի վախթյուն իսպանից ծախալան ասմադիմին, սպադիկով արպահելանում տնյանում տան թորքեն էլ պահի միջանեն։ Իսկ անվտանգության խնդիրը ինչքանով է ըստ ձեզ լուծված Կիչանում։ Ապաստարանների խնդիր ասեք։ Չէ, ոչ չի բան չունենք։ Մի հատ ապաստարան ունենք, ընդամենը դպրոցում, այն էլ вообще մտնելի էլ չի, այնա փուկյալիս ընդամենը եթե մի 5 հոգի եթե մտնի մի քիչ բարձր խոսեն, երեխուն չես կարող ասես կամ անց խոսե կամ էսերա կամ այնա մի քիչ բարձր խոսի կարող փուկյալ։ Հապաստարան вообще չունենք, սեմը տնորենը, դպրոցի տնորենը ամեն, ինգիդամ ամեն ժողովավ, ամեն տանկյալա, մարկյալա, ստե ապաստարանի հետ խոսում ենք, այնը քալա սպասում ենք ապաստարանը։ Երբ վերջերս Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերից քերում էին մեր ավտոմեքենաների վրայից հայկական դրոշները, ես այդ ժամանակ ասացի, որ դա դրոշը չեն քերում, այլ մեր 34 տարվա խիղճն են քերում։ Ինչ ենք մենք արել 34 տարում, մեր հայրենիքի համար, մեր փոքրիկների համար, ինչ ենք շարունակում անել եւ ինչ դասեր ենք քաղել դրանից։ 1995 թվականին, երբ սկսվել է դպրոցի շինարարությունը, պլանով նախատեսված էր, որ պետք է նկողային հարկով լինի նաեւ ապաստարան, բայց 1997 թվականին, երբ շերքը արդեն պատրաստ էր այսպես կոչված շահագործման, երբ պետք է հանձնեին, ընդունողները տեսան, որ ապաստարան գոյություն չունի, ասացին, որ չենք ընդունելու շենքը։ Դրա փոխարեն արդեն դպրոցին կից ապաստարանատիպ անցք եմ ասում, ես այդպես թեկուզ մի քիչ տգեղ է հնչում, բայց սարքեցին այդ ապաստարանատիպ հարմարանքը եւ հանձնեցին շենքը 1997 թվականից ի վեր երևի ամեն անգամ, ամեն տեղ, ամեն առիթով կապ չունի ինչ ոլորտի ներկայացուցիչ է, մենք դիմել ենք, որ չունենք հապաստարան, դեռևս ճշնամին կիլոմետրերով հեռու էր այդ ժամանակ գյուղից։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ին օգոստոսյան խորհրդակցությունը այդ ժամանակ էր կազմակերպվել կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով, չիմանալով, որ արդեն մի քանի օր հետո լինելու է 2020 թվականի ժանտ պատերազմը, ես նորից դիմել եմ այդ խնդրի համար, որ ճունենք ապաստարան, ինչ ենք մտածում, ինչ պետք է անենք։ Եվ պատասխան եմ ստացել, որ դա գլոբալ խնդիր է, գրեթե ոչ մի դպրոց ապաստարան չունի։ Այս տարի եւս բարձրաձայնել եմ նաեւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների մոտ, երբ այցելել էին համայնք։ Հիմա արդյունավետ է ունենալ այսքան տարիներից հետո, երբ ճշնամին հիմա արդեն գյուղի ստորոտում է, գյուղի բարձունքներում է։ Արդյունավետ է ունենալ, թե կրկնվելու է Մարաղայի պատմությունը։ Եվ ցավալին այն է, որ Շատերը չգիտեն Մարաղայի պատմությունը որն է։ Հիմա չգիտես պատմություն սովորեցնել, թե անվտանգության հարցը բարձրացնել։ Անցած ուսումնականում, երբ սկսվեցին Փարուխյան դեպքերը, աշակերտները անզեն աչքով դպրոցի բակից, պատոհաններից տեսնում էին ճշնամու տեխնիկայի շարժը, գիշերը կամ կրակոցների ձայնը, այդ լուսարձակումները Եվ շարունակեցին աճել բացակաների թիվը այդ մի շաբաթվա ընթացքում։ Չունեինք նման տվյալ անգամ կորոնավիրուսային համավարակի ժամանակ։ Եվ անընդհատ հորդորներ էինք ստանում համոզել ծնողներին, որ เป զի խոճապի չմատնվեն, որ เป զի աշակերտներին ուղարկեն դպրոց, Երևի եզակի անգամն է, որ դա ես ուսումից չարամտորեն խուսափել չեմ համարել, այլ անվտանգություն, որը կոնկրետ ես չեմ կարող տալ։ Ես չեմ կարող պատասխանել ծնողների այդ տված հարցերին ինչ անվտանգություն ունենք դպրոցում, ինչպես ենք երաշխավորում աշակերտների անվտանգ ուսումնառությունը։ Ոչ մի ձևով։ Միայն մեր խղճով, միայն նորից հույսով։ Ուսուցիչներն իրենց շենի գենը համարում են պնդաճակատությունն ու ամրությունը։ Շատ գեղեցիկ գեղատեսիլ գյուղ է։ Այսքան արարելուց հետո ես 3 գախտ եմ տեսել։ Իմ երեխաները օրորոցում հանել եմ հիմա թորներս եմ օրորոցում հանել միջև երբ ինչու որևէ պաշտոնյա չի ներկայացել տարածաշրջան, մեր դպրոց եւ ասի ուսուցիչներ, ո՞նց եք դուք փոքրերին ստիպում, որ դպրոցի այս կողմը չանցնեք, վտանգավոր է։ Ոչ ոքին չի հետաքրքրում, մեր կյանքը ոչ ոքի պետք չէ, ուտելու համար չենք բողոքում, հագուստի համար չենք բողոքում, ուղակի պաշտպանությունը բարձր մակարդակի վրա դնել։ Եվ թողեն վերևի այրերը Ինչ է, մենք չգիտենք, որ նրանք տներ ունեն այլ տեղերում, նրանք ապահովված են, նրանք բանկային հաշիվներ ունեն, իսկ մենք ոչինչ չունենք։ Մեր նահատակների արյամբ ձերբերածը մենք նորից կամովին մնանք ու պահենք։ Ամեն ինչ հաղթահարելի է, բացի նոր պատերազմի վտանգը։ Ես խոսում եմ նաև որպես մայր, որպես տատ, որպես ուսուցիչ, Ո՞րն է ձեր շենի գենը։ Ընտաճակատությունը, ամրությունը, թեև այսքան տանջանքներին, այսքան ցավերին, բայց մենք ելի ապրում ենք, ապրում ենք վաղվա հույսով եւ հայրենասիրություն ենք միշտ սերմանում աշակերտների մեջ։ Կան դասեր քաղաքանության այրինի, որ կապված է հայրենասիրության հետ, երբ խոսում ենք պատերազմից, հանկարծ մի բառ ենք ասում աշակերտը արտասվում է, հիշում է այն օրերը 44 օրյա պատերազմը եւ արտասվում են բոլորը։ Բայց մենք էլի հույս ենք ներ, մեր շնչում, ասում ենք մենք պիտի ապրենք, պիտի արարենք, ստեղծենք եւ պիտի հայ մնանք։ Ինչ ասեմ, էլի չենք ընկճվում։ Վախը մեր սրտերում, առաջներում որ չէինք վախենում, բայց արդեն կռվից հետո վախենում ենք մենք գիշերները դուր չէին կողպում, հիմա կողպում ենք, հիմա վախենում ենք, բայց էլի հույսով եմ, հույսով, որ մի լույս կբացվի մեզ համար։ Ես այստեղից չեմ հեռանա։ Նույնն էլ իմ երեխաները, երբ ասում են գնանք Ռուսաստան, ձեզ գոնե ուղարկենք, նրանք ասում են մենք պիտի ծառայենք այստեղ մայրիկ մենք պիտի այստեղ մնանք եւ այստեղ էլ ծառայենք նրանք չեն պատկերացնում ուրիշ երկրում ապրելը այո, որովհետև կարծում եմ Արցախից լավ տեղ չկա։ Հակառակորդը Երևան, չէ՞ մի անգամից հանկարծակի հակառակորդը կամ գրակոց եղավ կամ դիտակեցիք հակառակորդին, ապա այս արագությունը, նայ, այս արագությունը բացեցի լիսկավորում, չէ՞, լիսկավոր, կատարեցիք ու գրակ, շո։ Արդեն ստեից, արդեն մենք իմանանք հակառակորդը աչ, հակառակորդը ձախ, հակառակորդը թիկունքից։ Աշակերտները հաստատակամ են իրենց որոշումներում։ Ոչ մի քայլ հայրենի գյուղից։ Գյուղ, որը ներկված է իրենց հայրերի ու եղբայրների սուրբ արյամբ։ Ձեր գյուղի ինչն եք ամենաշատ սիրում։ Հենց մեր գյուղը։ Բնությունը, մարդկանց, նա վերաբերմունքը։ Պատկերացնում եք ձեր ապագան մեկ այլ տեղ։ Չէ։ Չէ, լավ է, ստեղ լավ է, եթե խաղություն ունի, սա ավելի լավ է, քան ուրիշտեղ։ Որն է ձեր շենի գենը։ Միասնությունը որ ամեն մեկ իրար օգնում է ինչ որ մի գործ կատարելու համար ու չի գնանում այդ ամեն ինչը անի։ Համաձայն եմ իր հետ։ Միասնություն։ Ձեր գյուղի ապագան ինչպես եք պատկերացնում որպես հայրենիքի պաշտպաններ։ Մեր գյուղի ապագան կախված է մեզնից եւ մենք պետք է մեր ապագան կերտենք։ Ապագան մեզանից կախված է Մենք ծառայենք բանակում, հայրենիք ստեղծենք։ Պետք է մեր հայրենիքը այնպես պաշտպանենք, որ մեր ապագա գալիք երեսերուները կարողանան այստեղ մնալ եւ չգնան ուրիշ այլ երկրներ։ Այստեղ լավ է թե պատերազմ չլինի։ Մեզ բախտ վիճակվեց լինել նաև գյուղի դարերի պատմություն ունեցող ցավոք անհետացման եզրին հայտնված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին իմ մանկության տարիներից ես վեր հիշում, տանիք իլել չի ընդհանրապես ես ինչքան հիշում, այս ավերածություններն օրինակ ծրան մասը, առաջիլելա պատուհան, այդ պահեստի վերածելու վաղ տրալա դուր արդեն, բայց այս պատը լրիվ այլել, կամարը լրիվ այլել, այս հատվածներ ավելի երևում ալրիվ, պատերը երկու մասին բաժանում, ներս եւ դուրս։ Երևի այդ ծառերն էլ վերարկեն կարում չենք մենք մաքրինք, անվտանգ չի լի ինչ որ ինժեներական աշխատանք կատարելու հետ է։ Երևի դրա հետ էլա ծառերի արմատներն էլ են նպաստում։ Մենք ստեղ տեսնում ենք, որ չնայած եկեղեցին ամբողջությամբ ավիրված է, բայց նաև մոմավառություն է կատարվում։ Սա գյուղացիներն են գալիս այստեղ մոմավառում, Այո, հիմնականում գյուղացիներն են այստեղ մոմեր վառում, նաև երեխաները գյուղի իրանց սեփական նախաձեռնությամբ պատերազմական ժամանակաշրջանը ինչ որ դեպքեր այլել իրանց հարազատները մարտական դիրքերում ան կամ իրավիճակն ընդհանուր լարված ինչ որ անհանգստություն կա իրանց մաչին նաև մծերը ու ժամ չկա վերասինք գիշերն գիշերնել ընկամ, ցիրեկնել ընկամ, կարողա օրինակ գիշերվա ժամը 1-ին 2-ին էլ են նստեղնում էր իրիլիս։ Բոլորն էլ գյուղացիները այդ մտ ցանկությունը ունին վեր եկեղեցին վերակառուցվե, վերանորոգվե, համտեղնա պատմական արժեք փրկված, համ էլ մի սուրբ պաշտպանված վայր կդառնար։ Չնայած իր կիսավեր վիճակին, եկեղեցին շարունակում է ուխտատեղի լինել ոչ միայն գյուղացիների, այլև բանակ ճանապարհվող յուրաքանչյուր զինվորի համար։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ամենից կարևոր ու գեղեցիկ ավանդություններից մինը մեր նորակոչիկների բանակ ճանապարհվելն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքի դիմավերինքի պարտադիր ծառայության մեկնելուց իրանք պարտադիր պիտի կյան եկեղեցի։ Դա կարող է օրինակ լինի նաև գիշերային ժամերի, բայց առանց եկեղեցին մնել իրանք կինամ չեն։ Իրանք էլ կարող է օրինակ օրիշտեղ ինքեցած արդեն ընկերուհի ունին, վեր ժամանակը պիտի իրանք քան ստեսցուն ասին եւ այլն համատեղոման նախ դը իրանք էլ են ձգտում վերքան ստեղ նոր մնացած պեների շարունակին կամ կազմակերպին։ Այս տարի Վարդավառի տոնը եկեղեցու տարածքում նշալ հենց ավանդության համաձայն որպես ուխտավայր ծաղկեփ հնջերի նետման արարողությունը պիտի գիշերը կատարվի, բայց համայնքի անվտանգությունը հաշվի առնելով որոշալանք մունք արարողությունը սկսենք առավոտյան դպրոցի բակից միջոցառման մեկնարկը տվվալ է, ծաղկի փնջեր շպրտելով, մոտակա բակեր, քաղցրավենիք ստանալով երեխաները եկալ են, ստայել որպես ավանդության երկրորդ մասը, որպես ուխտագնացություն, մեր մզտը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին միշտ ուխտատեղի է, այդ անգամ եւս բացառություն չի լինել, հսալն ուխտատեղի, արարողությունը սկսալ, խնդումի արարողություն, հետո հյուրասիրություն, այնուհետև արդեն բար, բեմադրություն, որից արդեն վարդավառի բոլորին հայտնի ջրոցին այդ պարավ մեկնարկը տվալ հենց սկզբից էլ նպատակային այլել եկեղեցում ավանդական ձևերով մեր օգնության կարիք զգացող Քիչյանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մինի այդքանը ավարտվեց Շեն գեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք միանալ Արցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էին հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։